selam, često sam u svađi s mužem. Zbog djece imamo ih troje. Srednji sin ima tri godine. Muž mu često popušta i previše i šta god da ja kažem, on traži utjehu kod babi što mi smeta. Molim vas za savjet. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da roditelji u obhođenju prema djeci budu od onih koji nose roditeljsku ljubav često se događa, znači da kod roditelja prema djetetu neka se ispoljava grubost od strane jednog od roditelja. Znači, roditelji bi trebali, znači, prema svom djetetu 7 godina posebno, imati bliskost, krajenju, i osjećaj, znači, da su roditelji, a prema djetetu, znači, lijepim obhođenjem dokazati upravo da je on djete. Ne, ne smijemo nekada biti u pravilima odgoja kod djeteta, ne smijemo primjenjivati grube metode, znači samilost prema djetetu i slično i nikako znači ne smije biti jedan roditelj da preuzme sebi za, za pravo da samo njegovo poimanje odgoja bude nego da u hajerni stavovima prepustimo djetu da ima priliku da bude i uz oca i uz majku.